15 bob bu chog'da poytaxt yerusalimdan ba'zi parisiylar va tavrot ustozlari hazrati aysoni oldiga kelib shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga xiloflik qiladi ular tomoqdan ilgari qo'llarini yumaydi go, dedi hazrati ayso ularga mundoq javob berdi sizlarchu sizlar nemishqa an'anamizga rioya qilamiz deb xudoning amrlariga xiloflik qilasizlar Худо xudo ota onangni hurmat qil va otsi yoki onisni haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb amr qilgan lekin sizlar ota onasiga mendin oladigan butun moddiy Худога xudoga otivatdim degan kishining ota onasiga vafodorlik qilish majburiyati qolmaydi deysizlar buning bilan anananglarni deb xudoning amrini yo'qqa chiqirsizlar ey soxtipazlar xudo yashoyo payg'ambar orqali oldin aytgan muni so'zlar sizlarga nima degan mos keladi bu xalq meni og'zidila hurmatlaydi lekin qalbi mandan yiroq manga qilgan ibodati behudidir chunki ugatganlari xudoning amirlari emas balki o'zlari chiqirib olgan patvolardir hazrati ayso haloyiqni yeniga chaqirib ularga quloq selinglar ham shuni tushuninglarki insonni napoq qildig'ini og'izdan kiradig'ini emas balki og'izdan chiqadig'inidir dedi keyin shogirdlari uning oldiga kelib sizning so'zlaringiz parisilarning tishiga takkanligini bildingizmi dedi Hazreti Aysa mundaq javob qaytardi. Әриштіке атам тихмген әр қандақ өсімлік елтізідін қомырып ташынды. Улаға пісан қымаңла. Ула қарғулаға yol башлайдыған қарғуладыр. Әгер қарғу қарғуны етәклісе, әр ішкісі орғы түшіп кетеді. Петрус, байы етқан напақлық тоғырсқы тәмсіліні шәндіріп бәгейсіз, деді. sizlarmi texcha tushanmayvotamsizlar dedi hazrati ayso ig'izga kirgan narsalarning oshqozon orqali tarat bo'lib chiqib ketadiganligini tushunmamsizlar lekin eg'izdan chiqadig'ini qalbdan chiqadi insonni nopok qildig'inimi shu chunki yomon niyat qotillik zinoxo'rlik jinsiy axloqsizlik o'g'rilik yolg'on guvohlik ve töhmetkorluk katarlık günahlarının hemmisi kalipten çıkıdı. İnsanni mana şula napak kılıdı. Yığılmıgan kolla bilen tam yiyiş bolsa, insanni napak kımaydı. Hazreti İsa uyedin ayrılıp, Tir ve Sidon şehirlerinin etrafıdaki rayonlağı badi. u yerda o'rtoqlashgan kanonlardan bo'lgan bir ayol hazrati aysoning oldiga kelib ey taqsir podsho dovudning avlodi holimga yetkaysiz qizimga jin chopishvolgan edi holi bak xarob deb zorildi lekin hazrati ayso u ayolga bir ig'izmi javob bermadi shogirdlari uning oldiga kelib bu ayolni yo'lga sog'aysiz kaynimizga agishib yo'l bo'yi vaqirab yurdi deb talab qildi hazrati ayso yilqi ayolga qarab mundoq dedi man faqat xudoning yo'qolgan qo'ylari isroillarga avatildim yilqi ayol uning oldiga kelib hey taqsir manga shafoat qilg'aysiz deb oyig'i yiqildi hazrati ayso uningga bolalarning nenini itlarga tashlab berish to'g'ri emas dedi yilqi ayol buninga javoban shundoq taqsir biroq itlomi xo'jayinning dostixinidan tushgan non uvoqlarini yeydigu dedi shuning bilan hazrati iso uningga ey ayol ishonching komil ekan tilaginingdek bo'lsin dedi u ayolning qizi shu on soqiyib ketdi hazrati iso u yerdan ayrilib galiliya ko'lining bo'yidan o'tib toqqa chiqib o'ltirdi uning oldiga nurg'un xaloyiq yig'ildi ular yana to'kur qorg'u cho'loq gocha va boshqa har xil kasallarni ilib kelib hazrati aysoning oldiga qo'yishdi hazrati ayso ularni saqaytdi xalq gochilarning tili chiqqanligini cho'loqlarning asliga kelganligini to'kurlarning mong'anligini qorg'ularning ko'zi ichilganligini ko'rib hayron bo'ldi ва Исраилла e'tiqod қилиб келган Худога matiya o'qidi hazrati Айсо shogirdlarini янига чақириб, "Бу халоиққа ичим og'riydi Улар 3 кундан бери yenimdan кетмиди. Яйдиган бир нарса qolmidi Уларни uylariga оч qo'saq qaytirishni xohlamayman yo'lda йиқилиб qelishi мумкин", деди. shogirdlar uningga bunda xillat bir yerda bunchavola xaloyiqni to'ydig'udak nonni nadin topimiz deyishdi qonchi neninglar bor deb so'rdi hazrati ayso yetti non bilan bir necha tol kichik beliqimiz bor deyishdi ular buning bilan hazrati ayso xaloyiqni yadi o'ltirishga buyurdi ondin yetti non bilan beliqlarni qo'lga oldi va xudoga shukur etib ularni o'shtib shogirdlig'i Ula köpçülük taqatdi. Həmməyən yeb toyğandan keyin shogirdlar ishib qolgan parchalarni yetti sivatga yig'ib oldi. tomoq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 4000 kishi edi. Hazrati Ayso xaloyiqni yo'lga solgandan keyin kemaga tushib Magadan yesining sirtiga bordi.